Pieļauju, ka pamanījāt jau gan ēterā, gan sociālos tīklos, eh, kad eh, sludinājām par Zibmarietonu šodien 13. janvārī. Un ļoti liela daļa droši vien zina, kas ir Zibmarietons. Tā ir diena, eh, kurā intensīvāk mēs vācam līdzekļus eh, rādījumu arī uzturēšanai. Nu, patiesībā laikam tā jāsaka, atgādinām biežāk un regulārāk un uzstājīgāk uz to, ka tikai pateicoties tavam rādījuma arī klausītāju ziedojumam, mēs varam darboties. Un ja tu uzskati, ka e, šim rādio ir jādarbojas, tad atbalsti. Jā, tas e, no manas puses diezgan riskanti tā pateikt, jo, jo var arī būt, protams, e, pretreakcija, vai ne, bet, bet tomēr, ja tu tiešām redzi rādīju misiju, kā būtisku un svarīgu sev, vai varbūt tās arī sev tuvajam un mīļajam cilvēkam, tad atbalsta ar savu ziedojumu. Un ziedot tu vari visdažādākos veidos, visus veidus tu atradīsi rādījumā arī mājaslapā rml.lv sadaļa ziedot, Un man šķiet, viens no vienkāršākajiem veidiem varētu būt telefons zvans, ziedojuma telefons zvans. 9 0 0 0 6 7 6 9. Zvano pa šo telefonu numuru, tu ziedo 4 eiro un 27 centus. Atkārtošu vēlreiz šo numuru 9 0 0 0 6 7 6 9. Jā, un iespējams tieši tik daudz, 4,27 eiro arī ir gana, lai kopā mēs varētu paveikt šo uzdevumu šajā mēnesī un izpildīt budžeta vajadzības, kas ir 22 tūkstoši eiro apmērā. Ir gana liela summa, bet es ticu un esmu pārliecināts, arī pieredze rāda no iepriekšējiem mēnešiem, kad kopā mēs to varam. Ne katrs atsevišķi, bet kopā mēs to varam. Uh, Kāds varbūt tās var eiro noziedot, ja mēs ziedojam kastītē kādā no baznīcām, kur ir rādījumi arī ziedojuma kastīti. Kāds varbūt tās var uzvanīt pa šo ziedojumu telefonu numuru 900 6769 un ziedot 4 eiro un 27 centus. Cits varbūt tās var citu summu, ja mēs vai nu ziedojam kastītē vai ar bankas pārskaitījumu noziedot, iespējams par lielāku summu, uh, Ehm, vai ar PayPal pogu var noziedot arī sev vēlamo summu, lai ehm, rādījumu arī varētu pildīt šo misiju, kas ir pasludināt labo vēsti, ehm, dievu vārdu un runāt un skaidrot lietas un es ceru arī savā ziņā eh, dāvāt to mieru, kas mūsu nemierīgajā pasaulē tik ļoti šobrīd trūkst. Un, protams, lai mēs varam kopā arī lūgties par to, kā iestājas miers, par to, kad uh, ir uh, atrodas spēki un gudrības, lai mieru uh, veicinātu. Un, un, protams, ar šādu lūkšanu, ar šādu garīgu atbalstu to arī darīt. Bet e, to mēs šeit, radio eterā, varam darīt tikai tad, ja jūs mūs atbalstat ar savu ziedojumu. Tā kā, ja tu mani šajā rītā šobrīd dzirdi, tad eh, lūdzu, lūdzu, atbalsti. Mēs būsim milzīgi, milzīgi pateicīgi. Mēs jau esam ļoti, ļoti pateicīgi visiem tiem, kuri jau ir paspējuši šajā novembra mēnesī eh, ziedot eh, radio uzturēšanai, bet arī gribu teikt jau paldies arī tiem, kuri varbūt tās vēl tikai um, sadzirdēs mūsu un varbūt tās vēl tikai beigs savu ziedojumu. Milzīgs paldies! Starp citu, par visiem ziedotājiem mēs lūdzamies arī uh, svēto misi veltam tieši par visiem ziedotājiem, un uh, šajā sezonā tā ir piekdienās pulkstenis 12. Uh, eh, pulkstenis 12. piekdienās, katru piekdienu svinam radio kapelā svēto misi, kas ir īpaši veltīta tieši ziedotāju nodomos. Tā kā mēs cenšamies dot to, ko mēs varam ar savu kalpojumu, uh, dot jums ne tikai eiterā, bet arī ar eh, lūkšanās. Un šajā svētajā misē jūs varat, protams, piedalīties eh, nu, vai nu klātienē, kas iespējams ir drusku grūtāk, eh, ir īpaši tiem, kas nedzīvo Āgenskalna rajonā, vai arī caur Zoom, Facebook un ēteru, kurā arī šo svēto misi, tad mēs translējam kā pateicību par jūsu ziedojumiem un jūsu dāsno no um, devīgo atbalstu radio uzturēšanai. Milzīgs paldies! Šobrīd esam savākuši nepilnus 9000 eh, eiro, bet uh, līdz 22,000 pietrūkst uh, eh, 13, apmēram 13,000. Ja vari ar savu ziedojumu lielāku vai mazāku, nepakautrējies, lai cik maziņš šis ziedojums būtu, tas tomēr iet lielas lietas labā un kopā mēs varam to arī īstenot. Uh, Nav tā, ka jābūt ja eh, kādam miljonāram, kurš var visu um, uzreiz noziedot, lai gan neiebilstami, ja ir tādi turīgāki, kas var atbalstīt, jo tad arī mēs mazāk varam runāt par to uh, ziedošanas uh, vajadzību, bet uh, līdz šim pieredze rāda, kad, uh, kad visi mēs, lielāki un mazāk ziedojami, kad visi, kas uzskatām rādījumu arī par nu, gribas teikt tā, savu ģimeni, kopā varam to arī uzturēt, atbalstīt un veicināt tās misijas eh, pildīšanu. Kas nozīmē gan, gan eh, elektrības rēķinu, apkurus rēķinu, visu, eh, visu šo izdevumu apsaks, nu, nosekšanai, apmaksāšanai, gan, gan algas komandas e, cilvēkiem, kas šeit ir algoti cilvēki, gan e, nu, viss, vis, vis, kas ir vajadzīgs. Tā izskaitā arī tehnikas atjaunošana, jo, kā jūs e, zināt, kad nu, tehnika līdzīgi kā viss cits mūsu pasaulē tomēr noveco un vajadzīgs vai nu remonts vai jaunas lietas iegādāšana. Un, protams, pēc nu, jau deviņiem gadiem darbojoties, uh, tehnika aizvien, aizvien vairāk un vairāk eh, nu, jāaizvieto, vai jānomaina, vai jāseremontē. Un tas arī ir pateicoties jūsu atbalstam iespējams. Eh, to jau pamanījāt, ehm, ka mēs esam paspējuši izdarīt eh, daudzas lietas, nomainīt gan mikrofonus, gan arī austiņas šeit on air studijā, gan arī citas lietas, kas varbūt tās nav tik redzamas, bet kas ir tikpat būtisks e, ar kompjūteru lietām, e, lai mēs tiešām varētu skanēt rūteris un, un tādas lietas, lai mēs tiešām varētu skanēt un lai nebūtu problēmas, lai nebūtu pārāvumi, jo, jā, kam patīk, kad radio klusē? Nevienam radio nevajadzētu klusēt, vai ne? Piekrītat taču man. Uh, Ja piekrītat, atbalstiet ar ziedojumu. Ejiet uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv sadaļu ziedot un uh, ziedojiet, lai mēs varētu skanēt. Bet uh, dienas katehēze nav tikai par ziedojumiem, dienas katehēze ir arī par uh, citām būtiskākām, iespējams, pat tēmām, kā tikai uh, ziedojumi. Un šoreiz es gribu tādu kā <clears throat> kopsavilkumu iedot iepriekšējai tematikai, mm, baznīcas sociālajā mācībā, un tas ir uh, cilvēktiesības. Apskatīt šo sadaļu, uh, izskriet ātri, ātri cauri par uh, cilvēktiesībām baznīcas sociālās mācības um, kontekstā, jeb uh, aspekti, cilvēktiesība aspekti baznīcas sociālajā uh, mācībā, un uh, un vēlreiz tādu nelielu, nelielu skrējienu cauri šai uh, tematikai ātri uh, pārskatīt pirms mēs nākošajās katehēzēs uzsāksim jau jaunas, jaunu tēmu, kas būs eh, kopīgā labuma princips, un eh, lasīsim, pārdomāsim par to, es tā domāju, tas arī ir kaut kas ļoti vērtīgs un pat arī vajadzīgs. Vajadzīgs ir mūsu sabiedrībai šis kopējais labums, nevis tikai es, man un, un priekš manis, vai ne, bet kad ir mēs, arī tāda lieta ir mēs, kopība, kopiena, cilvēki, nācija, tauta. Latvija šajā uh, svētku mēnesī uh, arī šis kopīgais ir mm, dažreiz jānovērtē, jāizceļ un varbūt tās, jāsaka tā, arī jāupurējas šī kopīgā mērķa, kopējā labuma uh, dēļ. Jā, patīk vai nepatīk, bet ja gribam sadzīvot uh, mierā, saticībā un pārticībā, tad ir jāņem arī šāds princips vērā. Un, jā, atgriežoties pie šīm cilvēku tiesībām, tad eh, vispirmām <laughs> kārtām eh, atkal un atkal gribas atkārtot un uzsvērt to, ka visa pamata pamatu pamatā, baznīcas sociālās mācības pamatu pamatos ir viena ļoti, ļoti mm, mm, fundamentāla tāda pamatīga uh, atziņa, kas nāk no svētiem rakstiem, kā cilvēks ir radīts pēc dieva attēlu un līdzības un tādēļ ir pelnījis nedalītu cieņu uh, un, un atzīšanu un vērtību. Vai ne? Uh, cilvēks radīts pēc dieva attēlu un līdzības un tādēļ ir pelnījis, ka mēs viņu cieņa, cienam, respektējam un neaizskaram uh, viņa uh, arī tiesības šajā gadījumā tiesības jau es pieļauju, ka zinat, ir ļoti daudz un dažādas. Um, tās es arī tūdaļ uzskaitīšu, kas ir pieminēts šeit, eh, eh, šajā baznīcas sociālās mācības eh, kompendijā, uh, liekot aizdomāties. Bet uh, gribas uzreiz arī pateikt, kad atsaukties uz to, ka uh, ir tāda mm, apvieno, apvienoto nāciju organizācija, kas 1948. gadā, 10. Decembrī, decembrī pasludināja cilvēku tiesību deklarāciju, tātad vispārējo cilvēku tiesību deklarāciju. Nu, ja sekojam līdz gadu skaitļiem, tad saprotam, um, pēc kā sekoja šīs deklarācijas pasludināšana. Nu, jā, ir pasaules kari, pirmais, otrais pasaules kars, karš, uh, milzīgs posts un nelaimes, kas uh, gan kara laikā, gan arī, protams, pēc šī eh, kara notiek eh, tā nabadzība, cilvēku tiesību pārkāpumi, brīvības atņemšanas, um, nu, jā, tās visas šausmas, kurām par nožēlu arī šodien daudzi reģioni pasaulē mm, iet cauri, kurus piedzīvo Ukraina, uh, Palestīna, Izrēla tajā reģionā, tuvoja austrumi tātad, bet tie nav vienīgie tie, tie, kas varbūt tās mūsu mēdījos ir daudz um, aktīvāk atspoguļoti, taču, protams, apzināmies arī to, ka um, šādas kara darbības uh, un cilvēku tiesību pārkāpumi notiek eh, ļoti daudzās vietās, arī par kurām nezinām, nedzirdam mūsu mēdījos. Bet eh, nav jau arī tikai, protams, karš eh, kā cilvēku tiesību pārkāpums, ir arī cita veida pārkāpumi, kas ierobežo vai pilnīgi atņem cilvēku tiesības, un tādēļ ir vērts arī par to runāt. Vēlreiz tātad pamatu pamats eh, cilvēku tiesībām, nu no tādas teoloģiskās perspektīvas skatījuma un arī baznīcas sociālās mācības skatījuma ir tas, ka cilvēks ir radīts eh, pēc Dieva gribas eh, un pēc Dieva līdzības, un, un līdz ar to viņam pienākas šīs pamat tiesības, Eh, kuras neviens vienam nevar atņemt. Turklāt eh, ne tikai individuālā, bet arī eh, tādā sabiedriskā līmenī neviena, ne tikai es kā individs otram nevaru to liekt šīs tiesības, tāpat tās tas ir attiecas uz nācijām, uz tautām, uz valstīm, kad viena valsts nevar atņemt otrai valstī liekt vai kaut kādā veidā uh, aizskart eh, šīs valsts brīvības. Nu, diemžēl, kā jau es eh, minēju, tas šobrīd atkal ir noticis, notiek. Un tādēļ vēl jau vairāk mums par to ir jārunā un jānorāda un jāsaka, ka tas ir nepareizi mm, un jāiestājas par eh, šīs taisnības, patiesības un cilvēku tiesību atzīšanu un nodrošināšanu līdz cilvēkiem. Um, arī um, līdz nācijām, tautām un valstīm. Tālāk, um, pamatu pamats pēc dieva attēla un līdzības, un, un tas ir tas klints, ja tā varētu teikt, un uz kura mēs būvējam šīs attiecības. Un, manuprāt, tas ir arī zīmīgi un svarīgi, ka tas ir šis atklāsmes, jeb dieva vārda bībeliskais Eh, pamats, tas transcendentālais pamats, kas nav, kas neizriet tikai no manas eh, gribēšanas, varēšanas eh, piešķirt vai nodrošināt vai izrādīt cieņu kādam cilvēkam, bet ka tas ir likums, kas man, no manis tiek pieprasīts, tā kā savā ziņā ārējs likums, kas pieprasa, ka tas nav es gribu vai, vai man patīk vai es jūtos, kad es varu, bet ka tā ir tāda universāla patiesība, uh, uz ko visiem ir e, tiesības, un, un šis teoloģiskais skatījums mums to arī e, piedāvā un nodrošina. Radījumā arī klausītāji, ja tu gribi iesaistīties šajā katehēzē, e, padalūties arī ar savu Ehm, pieredzi domājot par šiem <laughs> cilvēku tiesību jautājumiem, ja jūs esat aizdomājušies, varbūt tās vispirms darām tā, padodat ziņu, ja vispār esat domājuši par cilvēku tiesībām un kādā veidā jūs par tām esat domājuši, tad rakstiet īziņas 266 77 272 vai zvaniet 679 69 131 man būtu interesanti uzzināt, eh, cik lielā mērā mēs tādā ikdienas dzīves rit, ritmā aizdomājamies par tik globālām un fundamentālām un vienlaikus arī tik uh, personīgām, personīgu tēmu kā cilvēku tiesības. Es pieļauju, ka tas varētu būt uh, vairāk vai mazāk saistīts ar to, ka tad, kad es piedzīvoju kaut kādas uh, Eh, cilvēktiesību pārkāpumus, tā, ka man tiek atņemtas kādas tiesības, ka tad es aizdomājos, bet varbūt tās es maldos, padodat man ziņu. Starp citu, <clears throat> padodat arī ziņu uz šiem telefonu numuriem, tādā gadījumā, ja jūs veicat arī ziedojumu, rādījumu arī uzturēšanu šajā, šajā novembra mēnesī, uh, kā jau es eh, runāju pašā sākumā, ir Zibmārietons eh, diena, kurā vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai, un tikai pateicoties taviem ziedojumiem, mēs to varam arī darīt, uzturēt rādījumu arī un veikt šo misiju, šo kalpojumu. Paldies eh, par tavu ziedojumu. Un ja tu esi veicis ziedojumu, it īpaši, ja tu esi to darījis skaidrā naudā, tad vai telefona zvanos, tad padod ziņu, kāds ir šis ziedojums, cik daudz reizes zvanīja pa ziedojumu telefonu numuru, kas ir 900-067-69, un, un cik reizes es zvanīju un noziedojis līdz ar to, cik um, daudz rādījumu arī uzturēšanai uh, Vai arī, eh, protams, ja esi skaidrs naudas ziedojumu iemetis vai grasies mest ziedojumu kastītē kādā no draudzēm, kur ir rādījuma arī kastīte, ar rādījuma arī logo uz šīs kastītes. Tad arī padod ziņu, jo mēs varētu pasakot līdzi un redzēt, kā izpildes mūsu budžets šajā mēnesī – Mums vajadzīgi 22,000 eiro. Šobrīd esam savākuši nepilnus 9,000. Tā kā vēl ir diezgan daudz vajadzīgi, apmēram 13,000 eiro. Ja vari, lūdzu, lūdzu nepaeji garām vienaldzīgs, atbalsti zvanot pa ziedojumu telefonu numuru 900 6769 vai uzmeklējot e, citas ziedošanas iespējas, uh, rādījumu arī mājaslapā rml.lv sadaļā ziedot, un tur ir PayPal poga un arī bankas konts, kas nozīmē varat arī ziedot sev vēlamāko, tīkamāko vai iespējamo summu, kas var būt mazāka vai varbūt tās pat arī lielāka, par ko es domāju daudzi priecātos, jo jo tik līdz mēs savācam vajadzīgo summu, šajā mēnesī 22 tūkstoši eiro, mēs arī apsolam, kad mazāk uh, mazāk prasīsim, <laughs> tā lai, kā saka, lai nekristu uz nerviem galu galā. Bet eh, paldies, paldies par jūsu atbalstu, paldies par to atbalstu, ko jūs sniedzat uh, garīgā veidā, tātad caur savām lūkšanām un labām domām, kuras sūtat uh, pie Dieva par rādījumu arī darbību, gan, protams, brīvprātīgiem, ļoti, ļoti liels paldies brīvprātīgiem, jo uh, ne tikai bez naudas, bet arī bez brīvprātīgiem šis darbs nevarētu tikt veikts. Eh, tā kā paldies arī brīvprātīgiem un arī viņiem, lai Dievs eh, tiešām eh, sūta savas žēlastības stiprinājumu un iedrošinājumu arī turpināt šo brīvprātīgā darbu vai, vai Varbūt tās ir jauni brīvprātīgie, kas vēlētos iesaistīties, piemēram, izbraukumos, izbraukumos pa Latviju, kur jaunais promoters, jeb attīstības veicinātājs Edgars Doris, un kur viņam noderētu kāda palīdzīga roka brīvprātīgo formātā. Un, protams, arī citi veidi <clears throat> tehniskāki, tie arhīvus, ja vajag salikt vai eh, montēšanas darbus un uh, nu, visas šīs lietas. Katrā ziņā, ja jūs jūtat, ka gribat kaut kā iesaistīties, palīdzēt, padodat ziņu. Sūtat um, īziņu vai e-pastu uz, uh, uz radio info e-pastu un, un, un kārtosim, runāsim, mēģināsim iesaistīt un darīt. Un jā, vēlreiz milzīgs paldies par ziedojumiem, jo bez šiem ziedojumiem mēs nevarētu darboties, mēs nevarētu kalpot un uh, un, protams, pildīt savu eh, misiju. Eh, un es ceru, ļoti vērtīgu eh, misiju. Un ja tu arī uzskati, ka tā ir vērtīga misija, darbs vai kalpojums, kas tiek veikts tev vai kādam tev tuvam mīļam cilvēkam, piemēram, mammai, vecai mam mammai vai vectēvam, tēvam vai vectēvam, Varbūt tas ir kādai, cit, kādam citam cilvēkam svarīgi, ka misija ir šis radio, tad atbalsti ar savu ziedojumu, lai mēs to varētu arī turpināt. Bet tagad gan aiziesim mazā muzikālā pauzītē, atvilksim elpu un tad atgriezīsimies atpakaļ pie dienas katehēzes, nekur nepazūdam. Nāc svētais gars, nāc šķīs pie mūs, šķīstīmos, nāc laidīmos, tavi svētus mūs. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināts, sveicināt, rādam arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un pakaļ dienas kateheizē šajā zibmarietona dienā 13. novembrī, kad vācam līdzekļus rādījuma arī uzturēšanai un paldies par to, ka mūs arī uzturat, atbalstat un nodrošinat to, ka mēs varam skanēt un skanēt cerams aizvien labāk, kvalitatīvāk un tālāk uh, Latvijai. Tīpaši, ja jūs lietojat rādījuma arī aplikāciju, rādījuma arī play, uh, Tā ir uh, pasaules rādījuma arī izstrādāta aplikācija, kas ir ļoti, ļoti piemērota, laba un ērta, lai mūs varētu klausīties visur un jebkurā laikā, kad jums ir vislabāk un piemērotākais, jo tā strādā visur, kur ir internets. Tā kā, ja jūs ejat un uh, augšu pielādējat šo aplikāciju savā gudrajā telefonā, jūs varat piekļūt pie rādījuma arī satura, uh, pilnīgi neierobežot un kvalitatīvi un klausīties gan tiešraidis, gan izmantot šo aplikāciju kā podkāstu uh, platformu, jo ir visi vai gandrīz visi raidījumi, uh, ko dzirdat, ir arī šajā aplikācijā pieejami. Un tas tāds viens ļoti, ļoti labs veids, kā uh, Jūs varat dzirdēt mūs arī tur, Latvijā un ārpus Latvijas, kur varbūt tās radiofrekvences uh, eh, antenes tātad vēl nav uzstādīts, lai mēs skanētu. Un ja dos, Dievs dos un atbalstīsiet ar jūs ar saviem ziedojumiem, varbūt tās mums arī izdosies paplašināt, paplašināt radio um, skanējumu arī frekvencēs, tātad ar antenēm uh, citviet Latvijā. Mums ir uh, diezgan uh, labs uh, skanējums, eh, nodrošinājums vairākās vietās, varam uzlabot vēl un pilnīgi noteikti paplašināties, bet to mēs varam izdarīt tikai tad, ja jūsu ziedojumi uh, arī nāk pietiekoši daudzā lielā skaitā un turklāt vairāk kā tas ir vajadzīgs, lai mēs nodrošinātu ikmēneša izdevumus uh, tekoši šobrīd, uh, ja šobrīd mēs sakam, mums vajag 22 tūkstoši, lai mēs varētu apmaksāt visus rēķinus, tad, lai mēs vēl varētu paplašināties, mums vajadzētu un vairāk, vai vēl drusku vairāk, kā tikai kā 22 tūkstoši. Bet eh, šomēnes mēs būtu priecīgi un pateicīgi, ja mums izdotos kopā salasīt 22 tūkstoši, jo tas nozīmē, ka mēs varam turpināt savu kalpojumu, savu darbu, savu misiju Paldies par to, ka jūs mūs atbalstat, un ja vēl neesat to darījuši, tad ejiet uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv sadaļu ziedot, un tur atrast sev pieņemamāko veidu, kā noziedot, vai zvanīt pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9, un zvanot pa šo ziedojumu numuru, jūs ziedojat 4,27 eiro 9 060 6 7 6 9. Paldies, paldies, paldies, paldies! Bet dienas katehēzē, kā jau es teicu, um, eju cauri ātri iepriekšējai tematikai, un tas ir cilvēku tiesības, arī baznīca sociālā mācība runā par šo uh, aspektu, un, un es arī vēlreiz tā kā kopsavilkumu dodot, uh, izskrienu ātri cauri uh, Tam, kas man šķiet bija tas būtiskākais, ko baznīca sociālā mācība pienes arī šai tēmai cilvēku tiesības. Un kā jau teicu, pēc dieva attēla un līdzības radīts ar vienlīdzīgām tiesībām, un neviens tās nevar atņemt un pārkāpt šīs e, cilvēku tiesības, un mums ir jādara viss iespējamais, lai tās nodrošinātu ne tikai sev, bet arī sev līdzās esošam cilvēkam, jo ja mēs uh, padomājam tikai par sevi, tad varam atskārst to, ka tādā naidīgā individu, individualistiskā sabiedrībā mēs aizmirstam par otru cilvēku un nevaram nodrošināt nekādā veidā nekādas cilvēku tiesības, bet uh, ja mēs atceramies ar par otru cilvēku un ne tikai sev pieprasam šīs tiesības, bet arī nodrošinam, garantējam ar savu attieksmi arī otram cilvēkam šīs tiesības, es ticu, kad mēs varam, varam eh, baudīt daudz, daudz uh, Um, vienīdzīgākas <laughs> tiesības un, un tiešām cilvēku tiesības. Kāda klausītāja zvanīja un saka, jā, es arī esmu ar pārliecību, ka cilvēku tiesības ir Dieva dotas tiesības un visiem vienādas, un neviens nevar tās atņemt, un, un, un diemžēl arī norāda, ka tad, kad mēs uh, izliekamies vai tikai formāli izpildam um, kaut kādus saukļus par mīlestību vienam pret otru un tā tālāk, uh, tad tas arī kaitē cilvēku tiesībām. Un tieši par to arī šeit, šajā baznīcas sociālās mācības kompendijā tiek norādīts, ka mums no cilvēku tiesību burta ir jānonāk līdz garam, kad mēs nevaram tikai tādā formālā veidā šīs lietas uz, uztvert, bet ka mums ir tiešām uh, jāpadara šī, šo cilvēku tiesību uh, mentalitātu par savu tādu dzīves moto, ar kuru mēs ejam cauri un, un rūpējamies viens par otru. Um, jā. Uh, es šeit gribu arī nolasīt uh, vienu tādu mazu um, paragrāfu vai sadaļu, kas tieši arī attiecas uz šo tē tēmu uh, par burta un gara attiecībām, <laughs> ja tā varētu teikt, ka nevajag tikai sekot burtam, bet ka mums vajag arī garu, tad izprast un īstenot to ideālu, par ko tad arī runā eh, cilvēktiesības. Nu, un jā, diemžēl jāatzīst, ka pastāv atšķirības starp eh, cilvēktiesību burtu un garu, saka šis kompendijs, cilvēktiesības nereti tiek ievērotas tikai formāli. Baznīcas sociālā mācība uh, nemitējis atkārtot, ka tiem, kas atrodas labvēlīgākā situācijā, jāatsakās no dažām savām tiesībām, lai labums, kuri tiem pieder, labum, labums, kuri tiem pieder, nesautīgāk nodotu kalpošanai citiem, un ka pārmērīga vienlīdzības apliecināšana var veicināt tādu individualismu, kad katrs aizstāv savas tiesības, sasakoties no atbildības par kopējo labumu. Nu, es domāju, šis, šī sadaļa ir ļoti, ļoti pat izaicinoša sadaļa, jo nu, vispirmām kārtām tā pasaka to, ka, uh, lai nodrošinātu cilvēku tiesības, ir, uh, ir arī jāparūpējas ne tikai par sevi, bet pat kaut kādā mērā ir jāierobežo uh, nu, ja tā var teikt, kāda sava brīvība vai kāds savs labums, nevis jāatņem, nevajag būt uh, sadistiem arī pret sevi, tādi mazohistiem. Protams, nē, vajag parūpēties arī par sevi, lai varētu par otru rūpēties, bet kad esam sasnieguši zināmu komforta līmeni, <laughs> gribas tā teikt, tad apzināties, kad es varu varbūt tās atlicināt kaut ko, lai arī otram būtu šis labums, ko es baudu un caur tādu pieju arī nodrošinot uh, to, uh, to labklājību un to cieņu un, to, un tās tiesības, par kurām arī runājam baznīca sociālā mācībā un arī cilvēku tiesību uh, um, deklarācijā, ja tā var teikt. Un, protams, vēl viens uzsvars, kad pārlieku tāds individuāls uh, uzsvars uz sevi, uh, pārlieku liels individualisms, uh, var, aiz, var nu, aizēnot e, cilvēku tiesības, ka tad mēs, tad mēs kļūstam kā vilks, e, vilku barā, kur cīnāmies par savu vietu un par savu ietekmi, bet aizmirstam, aizmirstam par otru cilvēku. Un, un, un vēl viens ap, ap, aspekts, ka pārmērīga vienlīdzības apliecināšana var veicināt tādu individualismu, uh, kad katrs aizstāv savas tiesības, atsakoties no atbildības par kopējo labumu. Pārmērīga vienlīdzības apliecināšana. Dažu brīdi man šķiet tādā uh, nezinu, karikatūru formātā, dažu brīdi šķiet uh, tiek pamanīti tādi, tādi, tādi bildes, kur uh, par vienlīdzību runājot, norāda, kad, uh, nu, nezinu, tur piemēram mēs uh, cilvēki pie žoga stāv un, un, uz, un lai varētu redzēt pāri šim žogam, tad katram ir apakšā palikta kaste, bet, diemžēl, cilvēka augumi ir dažādi un līdz ar to ar vienas kastes, ar viena izmēra kasti visiem nepietiek, nu, kad vajadzīgs tas atbalsts var būt tās dažāds un dažādā izmēra un, un veida, lai varētu tiešām nodrošināt šīs vienlīdzīgās tiesības un, un vienlīdzīgo uh, cieņu. Man liekas, šeit nedaudz no tās karikatūras arī ieskanas, kad nu, mūsu tas mērķis visiem vienlīdzīgi, vienlīdzību apliecināt, ne, neievērojot atšķirības un neievērojot tās baidzības, kuras ir, mēs patiesībā nepanākam uh, vēlamo rezultātu, mēs varbūt tās panākam to, kad eh, cīnāmies par savām individuālajām tiesībām, bet nepamanām to, ka mums ir arī eh, atbildība jāuzņemas un atbildība jāuzņemas tieši šī kopējā labuma eh, kontekstā, lai vispār varētu nodrošināt šīs cilvēktiesības. Nu jā, liek aizdomāties, liek aizdomāties, vai ne? Liek aizdomāties diezgan, par, par diezgan būtiskām uh, un svarīgām uh, tēmām un lietām eh, šajā baznīcas sociālajā mācībā, tad uh, arī par to, ka uh, mēs nevaram tā vienkārši būt burta kalpa šajā jautājumā, kad mums tiešām pēc būtības jāskatās uh, šī lieta un arī pēc būtības jārisina šī lieta, ne tikai uh, formālā veidā jārisina uh, šī lieta. Nu tālūk, um, bet ko jūs domājat, rādījumi arī klausītāji, uh, jūs tagad varbūt tās klausāties manī un ir kādas atziņas, domas, vai varbūt tās nav nekādu, padodiet ziņu. Bet kāda klausītāja raksta, svētīgu dienu esmu noziedojusi trīs zvanus. Sirsnīgi paldies par trījiem zvaniem. Paldies! Jā, ja kāds brīnas tagad pēkšņi pieslēdzies, kas tas ir par trījiem zvaniem un, un, un, un kāpēc, uh, Taču šodien ir zīme marionas diena, kad vācam līdzekļus Rādio Marija Latvija uzturēšanai, tātad visu rēķinu apmaksāšanai un, protams, arī uh, vajadzīgo tehnisko atjaunošanas darbu veikšanai. Uh, un mēs, kā nekomerciāla radiostacija, darbojamies tikai pateicoties šādiem ziedojumiem, kas būtu vai nu uh, telefona zvans, ziedojuma telefona zvans 900 6769, pa kuru zvanot jūs ziedojat 4,27 eiro centus vai arī ejot uz rādījumu arī mājaslapu sadaļu ziedot un atrodot sev piemērotāko veidu, kā var noziedot, un noziedot var dažādos veidos, vai tas būtu ar bankas pārskaitījumu, PayPal pogu, vai varbūt tās kāds uh, uzskata, ka e, grib e, skaidrs naudas iedojumu veikt, un to var darīt dodoties vai nu uz rādījumu arī Latviju, e, vai arī uz ziedojumu, um, ziedojumu kastītēs, kur ir draudzēs šīs ziedojuma kastītes ar Marijas, Radio Marijas logo šo kastīti, tad ar šādā veidā to var izdarīt, bet manuprāt, Pats labākais veids ir vai nu bankas pārskaitījums vai telefons zvans, ziedojuma telefons zvans, jo Tas uzreiz atnāk, mēs uzreiz redzam, uh, kā pildes mūsu budžets un, un, un jā, varam mierīgu sirdi strādāt un pasludināt šo uh, mūsu misiju, darīt šo mūsu uh, misiju. Paldies, paldies par trījiem zvaniem, jā, bet ja tu arī klausies un esi uzvanījis vai iemetis ziedojumu kastītē šo naudu, tad padod ziņu, jo uh, mēs varētu jā, šīs dienas laikā redzēt, kā 22,000 budžets, kas ir vajadzīgs šim novembra mēnesim, arī izpildās. Paldies vēlreiz par ziedojumiem. Tagad gan maza muzikāla pauzīte. thank you son of man, let me be a tree that is planted by the banks in the land where your waters run with mercy. my soul. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji, šeit es Prestēt Jaunis un dienas kateheize nu gan jau pašā noslēgumā un vēl pirms noslēdzu gribu pateikt vēl kādu atziņu no šīs tēmas par cilvēku tiesībām, vismaz pasnīt sociālās mācības kontekstā, kas tiek iz, izcelts, uzsvērts, um, nu nekādi brīnumi jau nav, tiek pat, netiek pateikti, drīzāk atkārtots tas, kas ļoti lielai daļai es pieļauju ir kā pašsaprotama uh, lieta. Nu, tātad cilvēktiesības, nu, um, bībeliski, jeb teoloģiski pamatots ar to, ka mums, mēs visi esam radīti līdzvērtīgi pēc Dieva attēla un līdzības, un līdz ar to arī pelnījuši līdzvērtīgu cieņu un tiesības, bet tāpat tās um, gribas uzsvērt, ka šīs, šī cieņu un tiesības tiek garantētas līdzīgi kā cilvēkam individuāli, tā arī Mm, veselām tautām, nācijām mm, valstu līmenī. Un, un šeit arī tiek uzsvērts tas, ka starptautisko tiesību pamatā ir vienlīdzīgas valstu cieņas princips, ikvienas tautas pašnotiekušanās tiesības un to brīva sadarbība saskaņā ar lielāku cilvēku kopējo labumu. Miera pamatā ir ne tikai cilvēktiesība, bet arī tautu tiesību ievērošana, jo īpaši tiesību uz neatkarību ievērošana. Tālūk, es domāju, uh, šie vārdi, kā jau es teicu, neizskan kā kaut kas unikāli jauns, bet eh, mūsu kontekstā ārkārtīgi būtisks, ka mēs to tomēr nepalaižam garā un it īpaši šobrīd karu, karu laikā, eh, tajā postā, kas šobrīd notiek vēl jau vairāk, ir svarīgi, ka mēs neapjūkam un apzināmies, kādas ir šīs tiesības un, protams, arī uzstājam, ka tās tiktu ievērotas gan individuāli, bet tāpatās ar valstu līmenī. Bet ar to gan es arī noslēdzu šodienas katehēzi vēl tikai kādas īziņas un par to, ka ir veikti ziedojumi. Jā, jūs zināt, ir Zimārietona diena, diena, kurā vācam ziedojums rādījumu arī uzturēšanai, par to arī pateicos milzīgi un aicinu, ja vēl neesi atbalstījis ar savu ziedojumu, ej uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv sadaļu ziedot un beidz savu ziedojumu. Un ja tu esi ziedojis, padod ziņu, lai mēs varam izsekot līdz, kā pildās šī mēneša budžets. Kopumā ir vajadzīgi 22,000 eiro, un šobrīd ir nepilnīgi 9,000. Varbūt tās tavs ziedojums var pietuvināt šī mēneša budžeta izpildīšanai. Padod ziņu tādā gadījumā. Kāda īziņa saka, noziedoja vienu reizi no telefona. Svētdien iemetu 10 eiro smiltenes baznīcas kastītē. Milzīgs paldies! Eh, paldies! paldies Eh, jārūpējas par kopējo labumu ar mērķi, lai izskaustu individualismu, bet bez vārdī, eh, vārdarbības pielietojuma Romu tauta arī sabiedrības locekļu vietā, kur dzīvo. Nu jā, tieši tā, eh, bez vardarbības, bez, bez apspiešanas, bez kā tāda, kas um, atņem, ierobežo vai liedz uh, baudīt tās brīvības un tiesības, kas ikvienam uh, gribas teikt tā, kā Dieva radībai arī pienākas. Ar to gan es noslēdzu šo dienas katehēzi. Tiksimies jau nedaudz vēlāk, bet dienas laikā mēs aicināsim atkal un atkal atbalsti ar savu ziedojumu, un ja vien tu dzirdi mūs un uzskati, kad ir vērts atbalstīt, tad ej uz rādījumu arī mājaslapu un sameklē sadaļu ziedot un veic savu ziedojumu, lai mēs varam savu misiju pildīt un turpināt darboties bet es atgriezīšos pie jums jau nedaudz vēlāk. Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēs tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!